Taigi aš, kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybė palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergikite dvasios vienybę taikos ryšiu. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas – vienas Dievas ir tėvas visiems, virš visų, per visus ir visuose. O kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Todėl pasakyta, kildamas aukštyn, nusivedė sugautus belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Ką reiškia jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemesnėsias rytis žemėje? O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškylo aukščiau už visus dangus, kad visą pripildytų. Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, įdant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą. Tapsime tikrais vyrais, pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Kad nebebūtume maži vaikai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo vedančių į klystkelius. Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva Kristuje. Iš jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje. Taigi aš liepiu ir įspėju viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgėsi pagonys dėl savo proto menkystės. Jų protavimas aptemęs, jie svetimi Dievo gyvenimui dėl savo širdies užkietėjimo. Jie surambėjo ir pasidavė jūslingumui godžiai ieškodami visokių netyrų pasitenkinimų. Bet jūs juk ne šito išmokote apie Kristų. Jūs juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje. Privalu atsižadėti ankstesnio, senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasę, apsivilkti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Tad pametę melus, kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų nariai. Rūstaudami nenusidėkite, tegul saulė nenusileidžiant jūsų rūstybės. Ir nepalikite vietos velniui. Kas vogdavo, tegu nebevagia, bet imasi triūso, dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Joks bjaurų žodis te neišeina iš jūsų lūpų. Kalbėkite vien kas gera, kas prireikus ūgdo ir duoda malonę klausytojams. Ir neliūdinkite šventosios dievo dvasios, kurią esate paženklinti atpirkimo dienai, Te būna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir pikžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.